É nós mesmo, vagabundo. Música nova. Nós tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro. Elas não quer os playboy, elas quer os maloqueiros. Nós tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro. Nós quer paz pros favelados e liberdade pros guerreiros. As perversas, patricinha, falou que quer encostar. Os cara quer disciplina e agir sem explanar. Nós só transa, não explane, é disso que elas gostar. Nós bota dentro e abandone, sabe que elas vai voltar. Fudeu, hein? só é solteiro encosta. Joga xoxota, joga xoxota, joga xoxota nos maloca. Joga xoxota, joga xoxota, joga xoxota nos maloca. Joga xoxota, joga xoxota, joga xoxota nos maloca. O buchiche, nós deixa pros buchicheiros. Nós só quer o dinheiro. Nós só quer o dinheiro. Nós tá tipo como? Tipo vavá dog dog mal. tipo vavá dog dog mal. tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro. Elas não quer os playboy, elas quer os maluqueiros. Nós tem carro, nós tem moto, tem maconha, tem dinheiro. Nós quer paz pros favelados e liberdade pros guerreiros. As perversa patricinha falou que quer encostar. Os cara quer disciplina e agir sem explanar. Nós só transa, não explane, é disso que elas gostam. Nós bota dentro e abandone, sabe que elas vai voltar. Fudeu, hein? só é solteiro encosta. Joga xoxota, joga xoxota, joga xoxota nos maloca. Joga xoxota, joga xoxota, joga xoxota nos maloca. Joga xoxota, joga xoxota, joga xoxota nos maloca. O buchiche, nós deixa pros buchicheiros. Nós só quer o dinheiro. Nós só quer o dinheiro. Nós tá tipo como? Tipo vavá dog dog mal. Tipo vavá dog dog mal.